ukuri gushira mu kuyaga ukuri gushirira mu kuyaga ikiganiro giha akaryo bamwe mu ncabwenge z'abarundi ngo bashikirize icyo bazi n'icyo babonye kuri kahise kabo ntak'igihugu ukuri gushirira mu kuyaga barara ku bitanda erega none bamwe bari n'abatayeri ngaho igitega hanyuma rero gutuka ntagutorera abize rero ho guhava twarahageze za liberisite n'iki tukaba tutarurira indege ngo tubone n'imbere kwisa ngo noneho abapeza nibo badutanze kuca hanze ho gutangura kudutyoza rero ngo abarundi ngo bavuze ibingoma ngo barabasasere ku bitanda bagaca biryamira hasi ukuri gushira mu kuyaga ndabara mukijenda bahani ikaze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ukuri gushirira mu kuyaga tugirana na Antime Branchakaje agiye kutwiganira ingene yatanguye kuvuza ingoma nigituma ikigabiro c'ingoma cyashizwe mu gishora ya giheta ukuri gushira mu kuyaga cuno wa giteguriwe nanje Ernest Pablo Bajuwabo abasubiye kubaha ikaze twanze kuza turabuza ibitumbatumba harya tukabuza ko abakuze babuza bariko baravugirizaho mm. tukiga eh, mm. bakumva rero turi ko turakurikiza kuno rero mm. hanyuma duhaba turagira ibiteketeke by'ibitoki turakana n'amahuba kurya nyine ingoma zimeze niko twaca tubigira n'umunege tukagira kwa kundi tukirungira tukaza kuvugiriza hariya hejuru mu gasozi bakadusema mwemwe mw'abana mugomba kutubyurira inyakuzimu mm. no kuri ibyo bumbu ngaho natwe tukaguma tubandahana mm. hanyuma rero maze kugira nshyitse mu myaka yine neza niho haba rero twaza turaza aho bari tukaranga iyo mise hane ngo y'imiseruseru aba ni ngoya bareka begere mm. tukegerayo bagahava bakatuha n'ingoma kumwe twavuze hajya ku bitumba kubitumbatumba bakabona naho ni ku ngoma baduhengekeye tugavuza kuno nyine tugatamba tugatamba eh, ngo abana ngo nisasipa ku cyuma bumva mm. ko aba batama ba gikere bari basanzwe babimenyereye eh. Eh, wari umuryango umwe wasa n'umuryango yegome kandi niwe yagaba abatimba mm. niwe yatwara yari yasubiriye gerero hanyuma rero ndahava rero tugahava rero bakaduhengekera tukavuza tukavuza hanyuma duhava bakaza rero tujya mu mashako tukavuza tukavuza tumenyera gutyo hanyuma rero aho bose baguma bandaba rero niho bahava bambwira rero ayo mategeko y'iby'ingoma bandanye hariya ku nyatira ho nari maze n'ikurongo mm. ariko haravuga ko nk'iyo ragi mm. ngo hariya mu gisaka hariya mm. ngo karime nayo majambo yose bambwiye ngo ukabona ibikugoye kandi ugumye ibanga iri banga byerekeye bakambwira iby'ingoma hariho baraterekera kera hmm. baraterekera hanyuma byose barabimbwira babimbwiye ngo ukazorimena ngo rizokumena agahanga ngo n'umuzimu wacu uzoguhumira umugabo bakaguma banyiyegereza banyiyegereza simenye ibyo ari byo aho bicaye tugiye murambya batanywe no kujya murambya ndagenda ku muganiro inshuro gatatu mm, ariko ngo mwatangiye kujya mu gihumbi kimwe ijana icyenda mirongo itanu na gatatu yego mm. imurambya mm-hmm. ariko ingoma zari zatanguye kera eh, eh. ingoma zatanguye kuri mwezi gisabo ngaho mm. ngoma ndabegera ndabegera hanyuma tugira tugomba kujya muri etiyopiya kuri micombero hari umunsi mukuru kwa umwami yitwa selesi hanyuma rero intuze niyo ndagara deregiteri cyategura ngo gikerewe ngo tora abantu dushyitse ibujumbura ni intango y'uko mbona rero bagomba banshikiriza niho rero babwira niyo ndagara rero tubure gikere naho muzi muri benshi mugabo tugashaka abashika cumi n'umunani ngo tora rero bazogenda gikere uwo yakora kugira ngo wehe ngwehe akagira gutya ariko eh. ngo mvuge uwo ari we ngo ibyara amashuri y'icugu zirago ngo narijya gabo nyine ngo ndabaneze muri umunara ngo nimutore mwe n'ahantu ndagenda tuca inama rero ntorwaruka uwo data wacu nyine undi ndabanetse agatora abakuze hanyuma jewe atoye ukuze ntora umwana ntora umwana mbona rero abana babaye benshi tubona abana babaye benshi duca dukuramo batatu kugira ngo dushireho abakuze hanyuma rero icyo bigenda uko niho twagera muri etiyopiya rero mm. umurisho uravuga antimo iragishobora no kugira ngo agasinda no mu kirere yewe narabugwaruka mm. n'iyima ryandizeye aje kumutembereza micombero n'inka twarayigabiwe narabare abana barabuze abakuze bakabuze hanyuma turagabana n'inka ugwaruka yariye guverineri mm. hari kana turahava rero tugiye rero turi indege niho twashyika muri etiyopiya rero bambe mu buganda mhm. turara tujyanye na niyo ndagara na faraswa hanyuma rero turara mu ntuze mu ihoteli hajya hakuno y'inamugongo mm. hanyuma baca batubwira ngo iyi ndege Burundi ngo ntishobora kuduga imisozi ya hariya ngo muri etiyopiya kumba babitunyegeza baraye baragwana ngo bakurere uwo mwami rero mhm. eh, hanyuma rero haba turasura bukeye rero turagaruka mugabo rero dore igitera arahava arabimbwira ati muganga ntubibwire abo bandi ati hariya barayibara ko nicyo gituma bavuze ngo indege y'ubururu ntishobora kurira imisozi yahariya mm. eh, ati kwari kubibanyegeza mm, anti mumwe ariko muragenda mubwa muti tukagiye ya dizabe ya etiyopiya mugabo tugarukiye eh, mu eh, buganda icyo gihe byaragukoze kora byarankoze ko twarababaye ko turashyitse iyo mm. twaje turaza rero dushyitse mu rwanda reka eh, tuzi yuko tudashika ntibadukakaje tuguma i bujumbura baraduha n'amafaranga yo kugira ngo tuze kugura ibintu bati muroca n'indege yo mu bwongereza niho rero twagira rero turaha i bujumbura dutoye abagenda muri etiyopiya niho yanyerekana rero baca baramubaza ngo none gakera ngo rero ngo niwe uzotora ngo ntumbaze mm. eh. eh, ngo ntumbaze mm. aho hanyuma rero niho bahavariye bagiye gusaza agiye gusaza niho agira ati ndagushikirije aya mabanga ariko iruhande y'ingoma ngo umenga umutama baranshakaje yati wakiri muto ataranarongo oya nari maze kurongora mugabo mm. eh, urumva mu gutangura kuza barabimenyereza hasi na bwarongore nari nkiri na muto mbwa mm-hmm. sinamenye icyatuma rero baza baranyiyegereza mm-hmm. n'abandi bakuze bakaza barabona nyine baguma banyiyegereza mm. tutarasongora ku by'ingendo kubera iki mbega hahiswemo gishora hatari hegereye n'ubwami akaba ariho haba ikigabiro cy'ingoma aha ah. eh. mwezi gisabo yajya hahungira avuye mu bukeya kuri kirima na maconjo mm-hmm. baramuteye mm. aca acariye ikibyeyi mm. ikiganda acara bandanya acashikira kurya musozi wa gihinga uryo ubona mm. acarururuka arajabuka rubyironza acaza ariruka ashikira kuri uwo musozi wa mashitsi urya ubona urya uyo eh, aho hari intuze yirazi yari amashamba gusa ashitse rero aho hepfo ubu hari harya hari barabara agena ingozi mm. yari amashamba ariko asanga aho umutamanya bidaharagiye inka yamusanzeho ati ntabarunye nabo ntibari bazi umwami wari we atwara uburundi bwose mm. harahava rero arimbize mutama gikere rero bamerushaho acara bamushyira hagati y'inka ati ugenda urabundabunda baramutse barengutse yari ntibakubone acagira ko nyine akaza abundabunda rero hagati y'inka arashika ngaho ku irembi hariho urugega rero hajya haruhande rujya mu bwangoma ho mm. urugega amahanga kugira ngo uruhwanye mwaba nk'abantu umunani bimburiramo kuko harimbuka amasaka hambere hahise haca rero abwira bwayi azana ingazi bahora buririrako aragenda arasanza rero inuze amasaka hirya no hino baza barashinga uduti mu mbavu mu mbavu mu mbavu mu mbavu baca basasayo impuzu impande impuzu y'igiti barakikuza hano hose kugira ngo ubwayi bw'amasaka bugume inyuma baca batambika utundi duti hejuru batambitse uduti baca barenza ko impuzu umwande w'impuzu y'igiti nyine baca barafuka n'amasaka acaruri mhm. nawe yarisanzura uko agomba hanyuma rero bamusigariza utuntu tumeze gutya yarabiramo no guhema aho guhava rero baca rero bararenza ko amasaka na hano ku muryango nibaza kureba basanga ari amasaka gusa muri icyo kigega ariko ngira ingoma yamutse no mu gishoro eh, ndaca ariko nabikubwira niyo ntango mhm. hanyuma rero haciye akanya baza babona igitero kurya musozi wa mashitsi. bafise imiheto amacumu ibihiri n'imyambi n'imbwa rero baraduga bashikira umutamanya bidahangaha baramubaza ngo mbega mutango nta muntu yoba yaciye ngaha yiyita ngo ni umwami w'uburundi ngo akenyera agashato k'ingwe ngo n'agahuzu k'igiti ngo akagira n'agashasi gakeya mu mutwe ngo yitamweze igisabo ngo ni ubwa mbere mbere twumva n'iryo zina ararahira arahakana rwose bose bahwanira ku ruvubu baca barajabuka no mu kiryama nta gisaka na kimwe barengana barabandanya gushika no hariya hirya y'ikarusi gushika ku rwego rwa Tanzania barondera nawe bamusize ngaho haciye akanya baza ikindi gitero kigira kabiri baratinya n'ubutinya bati abo ntibadusiga baramushikira kandi bamusanga aho yagomba ayobora inka igihe cy'agahingamo yari ayoboye inka baramushyikira ngo mbega mutama atisabwe ngo nta bantu baba baciye ngaha bafise amacumu n'imiheto ati bakingaho igitero benshi cyane bari kumwe n'imbwa ati barenze imyaka uwo musozi wa gisagara atungira ngo baja butsera ububu ngo nta muntu yoba yacingaha ngo umwami w'uburundi mwezi gisabo barahakana ati nikumenya twebwe ntitumuzi nabo baguma bariko barayerera batoya twebwe turi abantu biwe turondera ikiziga aho baba bamwiciye kugira ngo tumusubirane inyuma tuze kumufuba n'iteka aca numva ariko ari abantu biwe nawe umwami nawe muri twa tundi arababona ko ari abiwe nko guhabara acahamagara umuhungu we rero bwayo nabikuku bazana cya giti rero cy'amasango buririrako haba rero baragenda barakoma ya masaka ku muryango ya mpuzu y'igiti baraduza hejuru hanyuma arabwira bati vayo aca aravayo caramutera baramusimbagiza baca bahamagara n'abari kurondera mu bisaka hose nawe barengana niho ku kagoroba baciye bagira inama rero ngaho baraye mu rugo kwa nyabida ukuri gushinga mu kuyaga ingoma zibiri yashoboye gukingira gushika n'uno munsi zakanywe mu nshato z'inka umuryango wiwe wagabanye kuko washoboye gukingira umwami mwezi gisabo bamwe baguma ngaha rero baca babwira umutamanya bidaha bati narika ingabo zubake ingoro y'umwami bubake n'urugo n'ingoro y'ingoma bo bakeneye n'ingoro y'abakebyi n'akazu ka kiranga kari harya ngo namwe muce mugenda ngo mwebwe nyine muze kubaza ingoma zibiri barahava rero baragira urupimo rero rurerure bagira nka kuno ku isekuru nyine baraza ngo natwe dusubiye hariya mu bukeye kuza kubivuga ngo nitwagaruka turaza tubazaniye inka zibiri ngo inka ibyara ngo ni imfizi ngo tuze tuzanye n'ingoma zibiri ingoma imwe izoherekeza akagenda n'iyindi ngoma izo ziyiherekeje rero iyo ngoma yagiye yari imeze nk'uku kw'izi barahava rero barahazana rero bahwanira ngaha iyo mfizi rero yari turusi ikigarukana iyo nayo ibyara bayahirira ngaha cyo gituma bayise muri mirwa baca barazibaga inyama bararya inshatu zazo baca rero bakanisha izo ngoma zibiri iyo ziri ngaha ruca iteme na muri mirwa nigiraho ragi igihe abasohoka ingoma zatanguye ngaha hmm. ko bashyitse yamano y'isekuru baciye bakura ko bacara baraba ino ngoma uko imeze barayibahereza mugabo ukagenda bayishyizeho hariya bacara dusigarana iryo ragi bati iri ni ragi n'umwuzukuru n'umwuzukuruza azoza araba bamenye ko ari ragi rya mwezi gisabo niko ikigabiro cyatanguye ngaha niko ingoma zatanguye ngaha kandi mwezi gisabo yahamaze amezi icumi icyo gihe babandi nabo bakurikiranye babandi bagiye inama basanze babandi bagwanira hariya rero kuri rwego rwa tanzania kuri ruvubu babandi barabica barabamara bamwe bari baje bakurikiranye umwami abasigaye bakeya nabo bahungira muri tanzania ni uko bagarutse rero niho bagira umunsi mukuru ngaho rero ingoma ziravuga rero izo ngoma zibiri yego tugarutse rero ku ngendo rwa etiyopiya ruranse mugarukiye mu buganda ariko mbuga ntibyahagarariye ngaho tugarukiye mu buganda buke bace batubyugana rero tuduze ntibyatebyeho kuri micombero ntitwagiye twavuye tugenda kuri buyoya niho rero twavuye rero turagenda hariya muri etiyopiya tugiyeyo naho nyine hariho uwo muri senegali niwe yabiraba yarabijejwe yarigera wabyo baca rero baratuguraguranya ari twebwe twari kugurura hariya iby'inkino kuko bari abaperezida bashikangira mirongo bariyo hanyuma rero igihugu kimwe kimwe kiza kwerekana ubugenegene bari bagennye yuko uburundi aribwo buzokugurura rero uwo munsi mukuru ibikino muri iyo sare baca rero batugira nyuma. batugize abanyuma buyoya arahava rero aguma ngaha ati ntacyo hageze rero yuko tugira rero baduhamagaye twarashyize ku murisho umurisho hamwe n'ukuguru nyine kuduga kukararuka hamwe n'ingoma naho ariko rero hariho ku mbaho hari vereni mm. eh, warabuze ingoma ukanyerana wewe n'ingoma zikanyerera ukazirafatisha urafatisha intuze mwe naha Eh, amavi mm. uriko aratamba nyine nigaba uri uratamba ugize gutya ryaca kuyihurura ngo rigende mm. ariko turahatambira ku mayeri turatamba turatamba turatamba naratwaye n'impuzu z'igiti ngo n'abarundi ngo bari n'amaji ngo dushobora kwemera ngo za mikoro zose baciye bakura mm. ngo ingoma zabo nkeka zirimo mikoro turavuza turavuza umurisho bose gushika batamarigwa ngo ya mutwe wabo sinzi ibintu ngo ngo ingoma zimatako hajya turi ku muterero ngo ntizigwe ngo kandi agenda aragira gutya agenda aragira gutya ngo ntizikoroke bamwe baranaje kugira ngo bashaka kudukora ngaha turabangira ngo bumve yuko ari uburembo twashyize ngaha umunsi mukuru waheze tugenda kwa rambasadere rero aho rero dushyitse kwa rambasadere baratuzimana mutamantima batanguye ingendo zo kujabuka mu mahanga kubera ingoma egome basha mm. niho natanguriye ahandi hose twagiye turajayo muri nayirobi hehe aho rero twaramaze kuvayo ariko ngo uhaguma hagenda ba bandi nyine eh oya oh, harajamo n'abandi mm. yaho rero hoho bari bamaze kunshikiriza nayo bwa mbere abakurambere mm. na jewe na rimwe mu kugira mu higanwa hajya mubona bagize hari ikibazo cyo kwikukira hajya hino ya hajya batsinze ndadaye mm. hajya niho twagiriye ihiganwa hagenda amakebuko hagenda higiro na twebwe twebwe rero tuba mbere niho rero bahava rero abakurambere niho bagenda rero mu rwanda mu rwanda nyine baba ba mbere mm-hmm. baca siko bibaye baca bagenda muri congo mm. aho sinarimo rero mm. bagiye muri congo mugabaho o oh, jewe naciye mfatirwa nuko nakora ku bafurere bagiye muri congo barabandanya ibihugu byose uko byagabwa n'ababirigi uburundi busura gutsinda abanyarwanda nibo babaye bakabiri ku kwiyereka mm. aho nari kubamwo bari batwanditse no kutwandika twasigaye turi bane hanyuma rero baza rero intuzeye ikibiriraho namba iminsi yari barenganye bari abatayeri igitega basigara gutyo nanjye nsigara gutyo hanyuma etiyopiya rero niyo yatubwira ati ngo mbe batamantime ntisabwe ngo murazi ko ari mwebwe mwabaye aba mbere uhava rero araduha n'agashimwe waye agashimwe rero niko kuza tugarutse rero niho rero badata wacu rero niho bahava bari bamaze kunshikiriza niho bahava rero tuma tubandanya nabo baravuye hariya muri amerika bamaze y'amezi indwi yuzuye niyo harya rero bavuga ngo ngo abarundi barabasasiye ngo babasasira ku gitanda <laughs> ngo nabo bagaca baryama munsi y'igitanda ngo ntiburi n'ibinyoma bijya ni bimwe bavuga bati ugutuka ntagutorera bararara ku bitanda niwo gusa bagira bati umuntu nsige ndahashashe sinsanzaza amashuka mm. barara ku bitanda erega none bamwe bari n'abatayeri ngaho igitega hanyuma rero ugutuka ntagutorera abize rero ho guhava twarageze aniverisite n'iki tukaba tutarurira indege ngo tubone n'imbere kwisa ngo nabo bapeza nibo badutanze kuja hanze yo gutangura kudutyoza rero ngo abarundi ngo bavuze b'ingoma ngo barabasasera ku bitanda bagaca biryamira hasi ngo abarundi bari n'isuku nawe umuzungu nawe icyo ugize naratembere mu yose hariya muri amerika nagiye y'inshuro kane hose kuko ku birangamisi guma baca bandika ibirangamisi nuko muba mumeze mm. ni kuko wowe ugize ikintu icyo ari cyo umuzungu ntanyegeza hanyuma rero tubona yuko ari ibintu rero by'uko kwari gutyoza abavuzi b'ingoma bijya ntibyigeze biba ikinyoma ni ikinyoma gusa kandi tuzarana imvugo bakoresha ngo akari mu nda y'ingoma ukamera n'uwayikanye eh. hari ibintu bagunda kuvuga ngo ngo ngo baba barikanana n'ibyo akantu banyegeta eh. eh, iryo ni ibanga ry'abatimbo <laughs> ntawe uvuga yose ariko umugore aramenya ati hariho akantu umuntu yisigarira eee cy'iwacu intore igituma ujya mvuga ngoma ubona uzana n'imbuto mm. niyo ndakazi ubu bazohora baza barazikura ngaha mm. eee ahandi atacaba kandi naho urokwira hose kiretse aho twaciye tukagira imigigwa yacu usanga hari kw'imbuto naho tutaraca nta rubuto na rumwe uzogenda uronse ni ka kandi rero kari mu nda y'ingoma eh kamenya umukanyi eh, eh. umukanyi nawe udashaka kubwira no umushinga nta urumva cimanza gahaba kimarira mm. eh arabika akantu k'ubushinga nta mm. eh nakuja kuntu muzitondeka Eh. nawe naho wavuze ko ari ibanga ry'umutimbo eh. nawe ujya kuntu muzitondeka zirafite icyo zisigura yego eh. hajya mu kuzitondeka si cyo kimwe n'abajya y'ubujumura mubona bazicurika hmm. kandi arabivuze na hariya igihe twari mu ihiganwa twabaye aba mbere baca barambaza imiziro n'iki hmm. hagiye ingoma kandi ifite hmm. ibihimba nk'iby'abagore njyana ijyana icyo gituma umugore atavuze eee atega ooo oh, nibara kumutemera barantumye ko ndaza kubicako n'urubanza bombi aba hariya mu ntuzi bujumbura batangwe ngo bagire banabo bavuze ingoma yego aha hanze wagiye uragenda ikintu uvuga ati narasigaranye kiri mu mutima wako baranshakaje n'igiki na cyane cyane muri bijanye n'ingoma uwo mwuga wari wararatswe eh jewe baranshakaje ni ukuri caramfashe mu kugira ngo basigaranire iragi kandi gushika n'ubu ndarigendera nigeze kubabwira yuko bigeze no kuza ngaha ngo ikigabiro baci ngo tuze kwigisha abahariya hmm. ndarahira nti jewe uko abakurambere basigara nafukamye mu irebe hariya hameze nk'uko ndafukama kabisa amaboko ndamanika babandi bigisha iby'imigambwe baguma hari abari ngaho n'abavuzi b'ingoma babakurikiye ntijewe uko babisigaranye niko neza kuzobisiga ngize icyo ko nokurako cyangwa nokongerako nokunganira gusa ku kintu bavuga nkaba nkacunganira nta na kimwe kiva ngaho kandi kugira ngo habe n'ikintu na kimwe ngaha munyishe mm. bacane baraheba nza mm. kubyiganira guverineri mm. guverineri babivugana n'ab'ibujumbura niho guhava rero barandika rero arababuze ati ntimuzosubire mutama baranshakaje antime yakuze yankiki yakuze akunda iki jewe nakuze nanka abagira nabi ngaha kuri ibi by'ingoma ngaha nakuze nshima gukurikirana iragi ry'abasokuru n'abasogokuruza mhm. kandi n'ubu ariyo ryanteje imbere kandi rigateza imbere n'ab'umuryango abo twajyana bose biri n'icyo byatumariye mutama barashakaje tuganiriye byinshi ndagushimiye kuri ibi ngeruriye kumbura ejo ninagaruka uzatugarura ibindi byinshi usanzwe uza wegeranije yego mhm. bitari bike nanjye akanyamuneza n'ikesha yuko mwangendeye kandi murakoze kugira ngo mwumve iragi rya basogokuru na basogokuruza ngaha murabona ni uko hameze n'ingene hashajije twarabungabunze nta handi muzogenda muzosanga babungabunze kuko icyo gihe igihe bavuze bati igiti cyishwa ingoma gicisha umuravumba kiracanye twarahagorewe mm. ariko muvuga ngo murabise akazina mu butazi eee eh, eh, oh. mm. Vumira wa mupuka ngoma du wa mupuka ngoma cyane iyi ngoma niyibyara itsindi iyi ngoma yo mu gishora niyibyara itsindi iyi ngoma niyibyara itsindi ariko kijya giti mwabuze ngo nticuriwe n'ubunyage eh ni kagati hajya dutanguye kuvuza rero niho duca tuvuga tuti aka ni kagati katatonderwa n'umunyegeri niwamvuga ngo matari muravumba utatonderewe n'ubunyegeri ni ukuri n'akanyamuneza n'agahimbare kuko nagumije n'iragi ry'abasogokuru n'abasogokuruza tukamenyekanisha uburundi mu makungu uburundi bwamenyekanye kubera ingoma mm. mu bihugu byose twaciyemo wasanga aya mafoto y'abavuzi b'ingoma n'ubu ni twebwe twamenye no muri japo nta ngoma zari bwaje bakatubaza iyo haherereye mu burundi n'iki nkamenyesha amakuru bakunda kuza barambaza cyane hakaba rero n'uwishyura mu gihe uvuga mu gifaransa hanyuma hakaba n'uwavuga rero mu kijapone abwira abajapone niko byari bimeze mm. ni ukuri ndanezerewe cyane kandi nkanezerwa n'izi ngoma kuko ariyo zamenyekanishije uburundi mu makungu kandi ryora ryijya abasokuru n'abasokuruza tukaba turoryamako naragiye niko zisinyira muri unesco mu bufaransa ziri n'igihe zavuga n'igihe zitavuga ibyo byose narabisiguye none ni ukuri n'akanyamuneza aho ingoma ivugiye haba hari amahoro aho naho haba hari indyane iryo teka ry'uburundi uburundi buzoguma bwibuka bati abavuzi b'ingoma n'ingoma nizo zerekanye zagiye mu makungu zikamenyekanisha uburundi niyo buherereye kugera n'ubu amakungu hose iyo turoye baratamarirwa kandi tugatera iteka uburundi ntitugira amahoro hano duce dusozerera kino kiganiro twagirana na Antime Branchakaje mukuri gushirira mu kuyaga ndamushimire kuri kano kanya yemeye kuduhangushimiye nayo wadukurikiranye yakanese Pablo bagiwabo na gutunganirije kuri gushirira mu kuyaga cuno munsi nkabanda kwikebanuye ubandanye ukurikirana radio isanganiro ukuri gushira mu kuyaga ukuri gushirira mu kuyaga ikiganiro giha akaryo bamwe mu ncabwenge z'abarundi ngo bashikirize icyo bazi ’nicyo babonye kuri kahise kabo nta k'igihugu ukuri gushirira mu kuyaga